ikusgarri hain uh, eh, abia puntien ahi baduk latxagia baduk. Latxagian baduk hur. Eta zentako latxagia bat, eh, latxagia bat herri batetan, behitzen guni anun jentek eh, harremanak, emaztek haurekin eta harremanak eraitentzia erraiten zen hastien kursin, hen malurak, hen zoriunak, eta anfet el elhesta izen leku batzia uh, harreman leku batzia eta hortaik abiatzen duk zen eta ikusgarria egin lema duk transmisionia. Eta transmisionia jenten hartin egiten behita, hortako duk uh, hur, uturri horren inguian agitzen. Bakotsak, ikus, uh, ikusliar bakotsak behar dira beganatu ikusgarria. Uh, Egiazki uh, gaizen iganaztia duk, bonguk nahi diagio du prefosta uska iganazi. Belanialdi ez belanialdi, kultura, izizkuntza, Eh, eta uskain ingui handen gaizak horro, uh, eh, adinetakuek badi, e, bon, badi e, jakingoa handi bat, eta gazteke ukendezen hoi, eta hoi hagemanak lotzez, ordin istoia bat baduk, bena jente bakotsak beharko dik uh, beganatu, simpleki. Leku important bat utzi dukedo dansai, gio uh, prefosta kantoiai, soniai, Eta nulaz eh, kantoetan ahahatuk izan dien, moskildiko ikusgarrietan eh, emanik izan dien kantoe zunbait. Hoik beste maneaz antolatuk izanen dutuk, ordin eh, kantoiak batik leku handia. Gian, dantzan, ordin badutukek sibeoko puntik menabaie dansa dantza modernoko jauziak. Eta eh, soniain aldetike badukek kanbio. Hoien artin eginen dik ikusgarri berri bat kantoiak iganazten dien meziak eta emozionik. Uh, eh, hoitutzak anfet, ikusgarriain uh, eh, idaz abiapuntia izan, eta kantoe hoien unguian duk joseik izan istoia. Ordin, uh, bon, otaik emozione otaik, uh, mesue bai, mesue askar, eta horren unguian duk istoia mm, Ildua hoiduk eta istoia eh, ildu hoietan eh, kuritzen duk, eh, hurra bezala, mhm, mhm. hori ikusiko duzi. Nahi eta lotua bat arra hartu idiazabal herria ikin. Eta eta zentako idiazabal, lehen izan duk de lotua bat eginik azkoria kooperatiba inbidez, Dominika Arderka haiekin, eta hor idutuzikuk ikusgarri horren bidez, zela zinez okazioan egun bat berriz lotua horren arapitzazteko, eta hek eginen dieko din lehen partia ikusgarri, et ikusgahin, eta um, an, jondane joanen suien kari emanen dien ikusgahi bat hor presentatuko diek. han sortuk eta hoi baliatuko diek gu ikusgahin lehen parti. Yeah.